que tu jame duri teri o que Coisa estranha essa mina tá falando aí, TH. Tô entendendo nada, mano. Ah, cala a boca, vai, mano. tô no baile de favela, muito louco de combão. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Embrasadão. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Embrasadão. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Como que eu tomo que eu tomo que eu tomo que eu tomo que eu tô? tranquilão. Como que eu tô embrasadão? Como que eu tô tranquilão? Como que eu tô embrasadão? Embrasa, embrasa embrasar, embrasar. Tô muito louco de skunk, de balinha e de cachaça. Embrasar, embrasar, embrasar, embrasar. Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa. O maloqueiro não passa do maloca, a mina faz isso aqui, tá? Vai dar bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum da bum Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar bum bum bum bum Vai dar bum bum bum bum bum bum bum bum bum da bum Vai bum bum bum bum bum bunda, bunda. Se eu tô no baile de favela, muito louco de combão. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Embrasadão. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Embrasadão. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Como que eu tomo que eu tomo que eu tomo que eu tomo que eu tô? tranquilão. Como que eu tô embrasadão? Como que eu tô tranquilão? Como que eu tô embrasadão? Embrasar. Tô muito louco de skunk, de balinha e de cachaça em brasa, em brasa, em brasa, em brasa. Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa. O maloqueiro não passa do maloca, as mina faz isso aqui, tá? Vai dar bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum da bundada. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar bum bum bundada. Vai dar bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Dumitriana, cala a boca, vai, mano.